12483-fatvo. Roza tutganga bir ajr, tutmaganga ikki ajr degan hadis bormi? Savol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning roza tutgan kishiga bir ajr, roza tutmaganga esa ikki ajr degan so'zlarining ma'nosi nima? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Aniq shu mazmunda bo'lmasa-da, biz bilgan bunga o'xshash hadis Sahih Muslimda keladi. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga safarda edik. Ba'zilarimiz roza tutgan, ba'zilarimiz tutmagan edik. Jazirama issiq kunda bir manzilga to'xtadik. Kiyimi borlar kiyimning soyasida edi. Ba'zilarimiz esa quyoshdan qo'li bilan saqlanardi. Shunda roza tutganlar yiqilib qolishdi. Tutmaganlar esa turib, chodirlar tikib, ulovlarni sug'orishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Zahabal muftirun al-yawma bil ajr." Bugun ajrni roza tutmaganlar olib ketishdi dedilar. Sahih Buxoriy 2890-chi, Sahih Muslim 1119-chi hadis. Imom Muslimning boshqa bir rivoyatida Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarda edilar. Ba'zilar roza tutdi, ba'zilar tutmadi. Ro'za tutmaganlar belni bog'lab, ishga tushib ketishdi. Ro'zadorlar esa ba'zi ishlarga zaiflik qilib qolishdi. Shunda O'zot bu haqda Zahabal muftiruna al-yawma bil ajr. Bugun ajrni ro'za tutmaganlar olib ketishdi dedilar. Sahih Muslim 1119-hadis. Ikkala hadisning ma'nosi ham aniq va ravshan. Maqsad safar paytida qiyinchilik vaqtlarida va jazirama issiqda ro'za tutmaslik uchun berilgan ruxsatga amal qilish azimatni olishdan, ya'ni roza tutishdan ko'ra yaxshiroq ekanini bayon qilishdir. Ammo siz zikr qilgan hadisga kelsak, uning aslini, bunday hadis borligini bilmaymiz. Tavfiq Allohdandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga, u zotning oilalari va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Vallohu a'lam.